الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى na ياكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم أولي يوتي kabla ya kuingia katika muhadhara wetu e, nipeleke shukurani za dhati kwa wasimamizi wa markazi hii almubarak bilkhususi kwa shekhe wetu Abu Nufaida hafidhahu Allah ta'ala wa Abu Naima kadhalika hafidhahu Allah ta'ala kwa kunipa nafasi hii na fursa hii ya kuweza kusalimiana kunasihiana kukumbushana idhana baina yetu na hili ni jambo linalotufurahisha sote ahlu sunna wal jamaa kuweza kutembeleana na kuzuriana na kubadilishana e, maarifa baina yetu kubadilishana mawazo na fikra hakika Allah tabaraka wa taala amelitaja jambo hili katika hadith alqudusi qudusi pale aliposema wajabat mahabbati lilmutazawirina fiya e, eh, hakika yamekuwa ni wajibu mapenzi yangu kuwapenda wale watu ambao wanatembeleana na kuzuriana kwa ajili yangu, kwa sababu yangu. Na bila shaka ziara kama hizi ni katika ziara ambazo zinazoongeza mapenzi baina yetu, zinazoleta توثيق يا المودة والرابطة بين أهل السنة والجماعة وكذلك زيارة كما hizi wakati mwingine zinaondoa dhanna mbaya zilizoko baina ya watu baina ya ahli sunna wal jamaa kadhalika ziara kama hizi zina wazindua wale ambao wameghafilika lakini ziara kama hizi kuna watu wanajifundisha ila ghairi dhalika katika fawaid mbalimbali za kuhudhuriana kwa hiyo tumwombe Allah tabarak wa taala sote kwa pamoja tuliofanya ziara na wale waliofanyiwa ziara na wakaikubali ziara Allah tabarak wa taala atuwekee malipo haya au mema haya katika mizani zetu يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد ذلك إن خير ما يجتمع عليه العباد katika mambo bora kabisa ambayo waja hukusanyika juu yake ni ilmun mabniyun على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه wasallam katika mambo ya kheri katika mambo ambayo hukusanyika juu yake hukutana kwenye mambo hayo waja basi ni jambo la elimu elimu ambayo imejengwa juu ya kitabu cha Allah tabarak wa taala na elimu hiyo imejengwa juu ya mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tasluhu bihi alqulub kupitia elimu hiyo nyoyo zikatengenea zikawa ni nyoyo njema watastaqimu bihi alhayatu na uhai kupitia ilmu hiyo ya qala Allahu qala rasul uhai ukawa ni uhai mzuri maisha yakawa ni mazuri wa yasbiru linsanu ala mararati dunya bihi, na pia mwanadamu kupitia ilmu hiyo akasubiri e, juu ya machungu mbalimbali mbali ya uhai huu wa kidunia. Makusanyiko haya na mkutano huu na kikao hichi ni kikao cha ilmu, kwa maana jambo ambalo limetukutanisha hapa علم قال الله قال الرسول قال السلف ndiyo ambayo imetukutanisha hapa na Allah tabarak wa amejalia na ameumba kwa mwanadamu kijipande cha nyama kijipande cha nyama kipande hicho kikitengenea basi mwili wa mwanadamu huyu umekuwa umetengenea na kipande cha nyama hicho kikiharibika kikiwa ni kibaya basi mwanadamu huyo anakuwa ni mbaya au mwili wake wote unakuwa ni mwili ulioharibika kwa sababu ya kuharibika kipande hicho na nyinyi nyote mnafahamu kipande hicho ni moyo kutokea hapo insha Allahu taala katika muda huu mfupi baina al-maghrib wal-isha tutajikumbusha sote kwa pamoja kuhusiana na namna ya kutengeneza nyoyo zetu. Hakika moyo ndiyo sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala anaitazama kwa mwanadamu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yandhuru ila صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما الله حتزامي سورة زين ولا حتزامي في ويلي ويلي فينو لكن الله تبارك وتعالى أنا تزامي نيو زين أنا تزامى ما yenu moyo ndiyo sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala anaitazama kwa mwanadamu kisha Allah tabaraka wa taala anatazama matendo yako moyo ndiyo chimbuko la takwa kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam attaqwa hahuna mtume sallallahu alayhi wasallam akaashiria kwenye kifua chake kwa maana takwa hasa asili yake na chimbuko lake na chemchemu yake ni moyo kadhalika moyo ndio mahallu nia nia ambayo ni msingi wa kukubaliwa ibada ya waja endapo nia itakuwa ni bora au itakuwa ni nzuri itakuwa ni sahihi basi nia itakapokuwa ni nzuri ni sababu au ni moja katika msingi wa kukubaliwa matendo ya mja endapo kutatimia na jambo la almutabaa kuyatenda matendo hayo kwa kuafikiana na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema rasul alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kwa hiyo moyo ni sehemu ambayo hupatikana nia hupatikana ikhlas maana matendo yanakofanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wapi inatazamwa ikhlas ikhlasi inakaa wapi inakaa katika moyo moyo unapotengenea ndiyo sababu ya mwanadamu kutengenea maneno yake kutengenea vitendo vyake na moyo ukifisidika ni sababu ya mwanadamu kufisidika matendo yake na maneno yake ndapo moyo umefisidika basi mwanadamu e, amekuwa yuhatarini kufisidika matendo yake na maneno yake moyo ni kiungo ambacho chabadilika Allah tabarak wa taala ameuumba moyo na yeye Allah tabarak wa taala ndiye ambaye anasarfisha moyo kwa moyo unaweza kukeuka ukatoka katika hali ya salaha ukaenda katika hali ya fasad au ukatoka katika hali ya fasad ukaenda katika hali ya salah e, mabadiliko haya hasi au chanya yanapatikana pia katika moyo wa mwanadamu kuna haja kubwa sana kila mmoja katika sisi akaweza kutengeneza kipande hichi cha nyama kila mmoja akachukua e, njia au akashika njia ambazo zitamfikisha katika kuutengeneza moyo na tufahamu ya kuwa moyo una unahatarishwa na maradhi makuu mawili maradhi ya ashubahati na maradhi ya ashahawat maradhi ya shubahati ni ni ashukuk ni zile shaka katika dini zile shaka katika dini shaka ambazo zinazomfanya mtu imma akafika katika shirki billah au akafika katika bid'ah fashubhat shukukun tatra'u shubhati ni shaka ambazo zaingia ala qalbi al-insan zinaingia katika moyo wa mwanadamu fatubiduhu anir rahman zikamweka mbali na Allah tabaraka wa taala na dawa yake maradhi haya ya ashubahati dawa yake ni ilmu dawa yake ni yaqini yaqini ambayo haitoingiliwa na shaka kwa maana ili mtu aepukane na shubahati mbalimbali mbali. shubahati ambazo zinakabili dini yake zinaikabili dini yake zinahatarisha dini yake basi mtu huyu ni lazima asome ni lazima awe na ilmu awe na yaqini yaqini ambayo itaondoa shubuhat anasema al-Imam Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi i'lam anna afdhal al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran fahamu bora kabisa ya neema ambazo Allah anamneemesha mja wake ni ilmu elimu ambayo yuzilu anka shak elimu itakuondolea shak ikaondoa shubha tata mambo ambayo yanaweza kuumbisha yakakutoa katika akida iliyokuwa sahihi yakakutoa katika sunna yakakupeleka katika bid'a au yakupeleka katika shirki ukaweza kuyatibu mambo hayo shubhatu ukazitibu kwa ilmu ilmu ndiyo ambayo inaondoa shaka na shukuku katika nafsi au katika moyo wa mtu kadhalika ilmu hiyo ikamuondolea mtu uchafu uchafu kwa maana ya shahawat shahawat wanasema ahlul ilmi ni dhaafu al-irada dhaafu iradati amama maladhati dunia ni udhaifu wa irada mtu akawa dhaifu wa irada wa makusudio wa azima katika kuelekea maladha ya kidunia mtu akaingia katika shahawati za wanawake shahawati za mali na shahawati mbalimbali e, za kidunia sababu yake ni dhaifu irada mtu akawa ni dhaifu wa irada wa azima na haya yote ni katika maradhi ambayo moyo wa mwanadamu unaweza kukabiliwa na maradhi kama haya sote kwa pamoja imma tunaugua maradhi ya shubahat au tunaugua maradhi ya shahawat au kwa pamoja maradhi haya yanaweza kupatikana katika nyoyo ya mwanadamu mwanadamu akawa ana anashukuka katika dini yake leo salafi kesho tablighi kesho kadha leo kasikia kauli hii kayumba karudi nyuma kesho hivi kwa sababu hana yaqin hana ilmu tam alwasil ile elimu ambayo ni tamu yenye kufika katika moyo wake hakuwahi kukaa akatulizana akaisoma dini yake vizuri akasikiliza wasomi akakaa katika madarisi au katika majali za ilmu mtu huyu akaingiwa na shukuk mbalimbali kisikia mtu kazungumza kama kuna shubha msikia kama kuna shubha alafu anakutumia anawatumia maustazi hebu kidogo sikilize naona kama shukuku zimekuwa nyingi maradhi ya shubahati yamekuwa nyingi kwa watu dawa yake hasa ni ilmu dawa yake ni al-yaqin mtu akasoma akamjua Allah tabaraka wa taala na yale yanofungamana na Allah tabaraka wa taala akaijua dini yake akajua sunna akajua bid'a eh kwa ujumla akajifundisha yale ambayo yanafungamana na dini yake lakini maradhi haya ya shubhati ni mtu akasimama kisawasawa akawa na azima kuzielekea maladhati mbalimbali za kidunia na maradhi haya yote kwa ujumla e, wanaozuoni wametutajia baadhi baadhi ya njia au mambo ambayo e, endapo tutamwomba Allah tabaraka wa taala na tutawakal kwa Allah tabaraka wa taala na tukazichukua hizo asbabu basi tunaweza tukafika katika lengo la kuzitengeneza nyoyo zetu al imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno anasema jima'u amradhi al-qulub huwa amradhu ash-shubahat wash-shahawat kwa maradhi ya nyoyo kitu ambacho kinakusanya maradhi ya nyoyo ni mambo mawili ni maradhi ya shubahat na maradhi ya shahawat والقرآن نهي قرآني shifaa linawaaini Qur'ani ni shifaa ni tiba ya aina mbili zote za maradhi haya fihi min albayani walbarahin ndani ya Qur'ani kuna bayan kuna adilla kuna bayan kuna barahin alqat'iyya za kukata kabisa ma yubayinu alhaqqa min albatil barahin na bayan ambazo hubainisha haki hii ikajulikana ni haki na hii ni batil fatazul amradhu shubha yakaondoka maradhi ya shubha wa amma shifaa'uhu ama tiba yake limaradhi shahawati na maradhi ya shahawa yani tiba ya maradhi ya shahawa fadhalika hilo linapatikana bima fihi min alhikma والموعظة الحسنة ndani ya Qur'ani kuna hikam mbalimbali kuna hikma kuna ilmu imetajwa ndani ya Qur'an kuna al-mau'iba al-hasana wat-tazhid ndani yake kuna kumzahidisha mtu kumrudisha nyuma na hii dunia kumfanya aipenyongo dunia eh wat-tazhid fi dunya wat-targhib eh fi al-akhirah lakini pia ndani ya Qur'ani kuna kuraghibishwa mtu kuipenda akhira kuipupia akhira kujiandaa na akhira maradhi ya nyoyo anasema al-Imam Ibn al-Qayyim ni maradhi mawili makuu haya ni maradhi maanawia kiachilia huyu moyo umepanuka moyo huyu umekuwa hivi haya ni maradhi hisia ambayo hatushughuliki nayo sana. Haya ni sehemu eh, ya madaktari huko. Madaktari ndio wanahusika na watu wa matibabu ya moyo kwenye vitengo maalum vya moyo, kini maradhi ambayo ni maanawia yanayomkabili mwanadamu, imma ni maradhi ya shahawat au ni maradhi ya shubhat. Maradhi ya shubahati kama tulivyosema mtu akawa anaingiliwa na shaka katika baadhi ya mawakif na misimamo ya dini ikampelekea mtu akatoka kabisa katika Uislamu akaingia katika shirki na kufru Allah tuhifadhi na hilo au mtu akaingia katika bid'a akaiacha sunna haya ni katika maradhi yanaweza kumkabili mja lakini maradhi mengine ni maradhi ya shahawat maradhi ya starehe na matamanio ya mambo ya kidunia mtu akawa ni mgonjwa ana maradhi ya kupenda mali maradhi yakamfikisha ya kupenda mali ikawa mali yeye ndiyo jambo kubwa ndio akbaru hamme ndiyo himma yake kubwa na akiipata mali hiyo ni mtu shahihun ana hirsi juu ya mali hata kukuitoa katika njia za kheri akaugua maradhi ya kupenda mali wengine wana maradhi ya zinaa ikawa ni mtu maradhi yake moyo wake augulia maradhi ya zinaa moyo hautulizani kwa mkewe au kwa wake zake wakafitinika na maradhi ya wanawake wengine wakafitinika na maradhi ya kupenda vyeo jaha ikawa yeye cheo anaweza kukihangaikia kwa njia nyingi akatoa mali akatoa utu wake kwa sababu anataka cheo anataka nafasi kupenda kuonekana kupenda ukubwa na maradhi mengi ambayo yanayakabili moyo maradhi ya hasadi kutamani neema walizokuwa nazo ndugu zako waziondoke maradhi ya chuki na mifundo maradhi ya nongwa mambo hayeshi mtu akawa nongwa maradhi ya visasi maradhi ya ubinafsi na watu akawa wanaugua maradhi ya ubinafsi maradhi ya kujipendelea yeye taki ndugu zake kheri ziwafikie na aina mbalimbali mbali za maradhi ambazo sisi tunazo tunaugua watu tunaugua maradhi haya kiasi kikubwa anasema alimamu imam Ibn al-Qayyim dawa yake ni Qur'anul Karim ndani ya Qur'ani imekuja ayati mbalimbali zikibainisha haki na batil ukitaka kutibu maradhi ya ashubahat isome Qur'an uizingatie Qur'an utaona ndani yake e, zimebatilishwa shubha mbalimbali za kila aina. Allah tabarak wa taala amebatilisha shubha mbalimbali ambazo walikuwa wakizileta wasiokuwa waislamu imma kwa manabii alayhi salatu wassalam Allah tabarak wa taala amebainisha ndani yake kuna bayan na barahin ambazo ma yubayinu alhaqa min albatil na mtu akiisoma Qur'an akaijua e, bayan na haki zilizomo ndani ya Qur'an akabainikiwa hii ni haki hii ni batil basi anasema zinaondoka shubha zote maradhi ya shubha yanaondoka katika moyo wake na katika kuisoma Qur'ani bila shaka na kuisoma sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sababu Qur'an utakapoisoma imekuhimiza usome uchukue mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na Qur'ani na mithili ya Qur'an ambao ni sunna wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima sunna ni katika mambo aliyoteremsha Allah tabarak wa ta'ala lakini shifaa ya shahawat ambao ni maradhi tunaugua wengi inawezekana mtu akawa ni salafi mashallah aqida ni mtu wa sunna lakini anapita katika maradhi ya shahawat maradhi ya kupenda mali akawa tayari kusema uongo kwa sababu ya mali yuko tayari kudhulumu salafi yuko tayari adhulumu yuko tayari atapeli eh salafi yuko tayari eh, apige aibe wakati mwingine kwa sababu ya kutaka mali au mtu akapita katika maradhi ya wanawake fitna za wanawake na zinaa ikawa mtu mashallah katika akida yuko vizuri, ni mtu mashaallah, shubahati mbalimbali ana uwezo wa kupambana nazo kwa ilmu aliyokuwa nao, lakini akapita katika maradhi haya, maradhi ya shahawati, ambao sisi wote kwa ujumla tunaugua maradhi haya. Shifaa yake anasema alimamu imam Ibn al ni hikma iliyomo ndani ya Qur'ani, ni mauidha. Ukisoma Qur'ani mauidha mbalimbali, Qur'ani inakukataza kuiba, inakukataza kudhulumu Qur'ani inakuzahidisha na dunia kwamba hii dunia hii hata upewe yote hmm? inma mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa aya zimekuja mbali mbali ukisoma utaona hii dunia ni mapito hata upewe moshi yote iwe yako alafu baada dhalika mtu unakufa unaacha naacha kila kitu unakwenda na amali zako ulizozitenda ukiisoma Qur'ani utapata mauidha ndani yake baadhi ya maradhi ya nyoyo yanatibika kwa kuisoma Qur'an. Qur'ani inakufanya uione dunia ni kitu hakina thamani. Dunia ni kama vile choo tu. Mtu anaweza kutengeneza choo chake akatia tiles lakini akakitumia choo wakati ana haja ya kwenda chooni. Hakuna mtu anapenda abakie chooni tu achekecheke kule chooni tunakwenda chooni kwa sababu ana haja ya kwenda chooni lakini choo kizuri kimetiwa tiles kina mambo kadha wa kadha choo chanukia kina mapafyumu ya vioni lakini mtu anakitumia choo pale anapohitaji tu kwenda kukidhi haja kimaliza anafunga mlango anatoka ndio dunia anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi dunia ifanye kama choo tu unakwenda unapokuwa una haja unatimiza haja yako unaondoka na itumie dunia kwa sababu ya kukidhi haja zako si dunia uone ni sehemu ya kutulizana kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabili bwana mtume sallam anatuambia sisi atakuwa tuishi katika dunia kama vile mtu mgeni au mtu anayevuka njia kwa ujumla ukisoma Qur'ani utaona kuna targhib ya akhira sisi sote tunafahamu kwamba tutakufa na mauti tunayaona na kuna maisha ya akhira maisha ambayo ni mazuri kuliko maisha haya kama wanawake huko akhera hawasemekani hatuwezi tukawasifia wanawake wa akhera tukamaliza wasifu wao antum taalamun ya mnajua bwana mtume sallam amesema kwamba mtu atapewa wanawake wawili special au ni special achia hao wengine lakini kuna special hiyo atapewa mtu wanawake hao nguo alizovaa lakini ukimtazama unaona mpaka ule uroto ndani ya mfupa amjanielewa yaani ukimtazama si kuna kuna mambo ya night dress kwamba nguo kidogo iwe inaonyesha onyesha sasa namna vile walivyo wamevaa nguo lakini bwana mtume sallallahu alaihi ukimtazama si waona ngozi tu na si waona mfupa tu mpaka kilichopo ndani ya mfupa ukisoma vyakula vya akhira vinywaji vya akhira na zile starehe za akhira kiasi kwa bwana mtume sallam anasema hakuna moyo ambao uliwahi kufikiria yani moyo wako haujawahi kufikiria zile starehe za akhira wala hakuna sikio lilowahi kusikia starehe za akhira wala hakuna jicho lilowahi kuona ukiitazama akhira na starehe zake basi unaona haya yote ni mapito lakini ukiitazama akhira na kwamba kama hukufanya matendo mema adhabu iliyoko akhera basi mwanadamu unarudi nyuma unatengeneza maisha yako ya akhera kwa sababu ya kuitazama akhera imma kama utafikia katika moto vipi adhabu ya moto hili na ikiwa Allah tabaraka wa taala atakuwafikisha kuingia katika pepo basi zile starehe za peponi za kufanya wewe uhangaike uone kwamba hizi starehe za kidunia si kitu una starehe bora za akhira huko kila yaum aljumaa watu wanakwenda suq na kila watu wakenda suq wakirudi wanaume wamezidi uzuri na wanawake wamezidi uzuri angalia yani ukisoma zile kuna ofa maalum za akhira watu huko hawakui huko hawazeeki huko huko hakuhitaji nguvu za kiume sijui dawa za masai wale na kadha mtu anapewa nguvu za kiume za wanawake mia ndio hmm? unahangaika na wamasai si ustazi ah, ile kitu yetu ile hmm? mke mmoja akushinda mke mmoja ya kushinda huko Allah tabarak wa taala atatuanzisha yani maumbo mengine wanaume kwa wanawake inna anshanahunna inshaa wajaalnahunna abkaran urban ataraba ukitazama akhera basi unaipa nyongo dunia unaona hapa hamna starehe ngoja ni minyane nikapate starehe za kweli na ukitazama adhabu iliyoko akhera kwa yule mtu ambaye ataingia katika adhabu ya Allah nasallallahu salamata alafia basi utaona huna haja ya kupoteza muda katika hii dunia huna haja ya kuingia katika ghadhab za Allah tabarak wa taala namna adhabu ilivyokuwa kali adhabu ya Allah tabarak wa taala ndugu sanguni wanawazuoni wanataja jambo la ilmu alilmu nafi'i ni sababu ya kutengeneza nyoyo za watu na ilmu nafi'i mnajua nyinyi yapatikana katika alkitab alquran katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo ni sababu kubwa ya watu kutengeneza nyoyo zetu ni sisi kulazimiana na ilmu kusoma katika fawaidi za majalis ilmu ni mtu kushukiwa na sakina na ninajua sakina maana yake inaanza katika moyo mtu akikaa katika majlisi ya ilmu Mtume sallam anasema anapata faida ngapi nne katika hizo nazalat alaihim sakina sakina utulivu unateremka kwa kukaa katika majalisi za ilmu ukisoma unamjua Allah tabarak wa taala ukimsoma Allah tabarak wa taala kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizokuwa bora unazidi mahaba ya kumpenda Allah tabarak wa taala unazidi hofu ya kumwogopa Allah tabarak wa taala inazidi rajaa matarajio ya yale yaliyoko mbele ya Allah tabarak wa taala kwa kumsoma Allah tabarak wa taala biasmaihi alhusna wa sifatihi alulya ndugu zanguni ilmu ni jambo muhimu sana na sisi as-salafiyun mara kwa mara twahimizana jambo hili usijue kwamba kuna income ambayo sisi tutaipata ya kidunia sababu angelikuwa tunauza hizi topic kwamba topic 10,000 kama sekula kwa au mabwana wanapiga debe biashara yao wanaogopa biashara yao itadoda la sisi hatuwatozi nyinyi kwamba hapa ukija hapo ukifundishwa e, kitabu tauhidi labda mlango fulani basi elfu kumi kila mmoja alipe nyinyi hamtozi hivyo lakini huko skulu ukisomeshwa topic unalipia topic moja shilingi elfu kumi elfu kumi na tano nategemea na somo sasa ingelikuwa hawa mashayikh labda wanauza topic moja kiasi fulani haya maneno kila siku wanazungumza ingelikuwa wanapigia debe biashara zao zisije lakini wallahi ni kwa yale mashekhe wanaoyajua tawahimiza kila siku watu wasome wakae katika majalis na sijui kitu gani kimwasibu lakini yote ni kwa sababu nyoyo zimeharibika ndio maana tunayazungumza haya yani hivi kuna raha kuna raha kama mtu ukakaa katika majlis ukasikiliza ilmu qala Allah qala rasul raha hiyo ikashindana yani iko raha hiyo inayokushindana qala Allahu qala rasul muda kama huu mfano darasa yaendelea wewe ukawa kuna sehemu watu ya story lakini kwa sababu moyo wako umekufa moyo endapo umefisidika kile ambacho ni kizuri moyo unaona kibaya na kile kibaya moyo ndio unaona kizuri walifikia ulama wetu wa zama zetu kama Sheikh Mukbil anasema mimi raha ya moyo wangu upo kwenye ilmu watu wanaona raha mtu akikaa akifanya muraja anaona raha mpaka wamefikia watu ule usiku usingizi haupati tena amezoea kutokulala kwa kusoma yani ilmu ina raha kusoma au wewe ukasomeshwa ukaipokea ilmu ilmu ina raha na ukijiona hujafikia hapo basi ujue moyo wako una matatizo watakiwa utengeneze huwezi kuipita majalisi ya ilmu kama mtu moyo wako uko salama ila una sababu za kisheria una udhuru kweli msiwezi kukaa hapa lakini ukae tu elimu yaendelea msikitini wewe uko maskani huu moyo wako hauna matatizo kweli moyo salama huo umekaa tu watia story au una chat huku ilmu yaendelea msikitini utakuwa una matatizo unahitaji kuutengeneza moyo wako ilmu ndiyo jambo bora kabisa ambalo linamfanya mtu aweze kumjua Mola wake, ajue dini yake halal na haramu, ajue ibada, amjue mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ndio sababu ya kumfikisha mtu katika janna. Ilmu ni sababu ya mtu kuepushwa na moto. Fadhila za ilmu kila siku za soma, kwa ili tuweze kuzitengeneza nyoyo zetu tukae katika majalisi za ilmu na faida zake ni nyingi sana ambazo hatuwezi kudhibiti katika wakati huu